wong iku wis ketiban giliran lho aku. Gilir aku dina iki. Kok kok glodak iki Ya tak angkate lah wong kaya ngono ya. Dirungokno dhewe-dhewe. Mano manyar mondel mondel kemantenan nanyar wetengen enjen. Ya apa wong iki wis gak gak perawan iki nek kok girone kaya kemanten. Iki rondo mulai jaman Majapahit kok girone kaya ngene. Mbak ya aja nemen-nemen apa ya ya. Kemanten anyar apa kaya ngene kemanten anyar. Sing tak karepne iku. Aja kemanten anyar. Lho. Kok malah dhewe. Oh, karepe gak kemanten anyar. Parekane liyane. Ya wis apa sih kok jaluk ya. nang malang mampir karian bojone dalang iku sing lumayan Oh ngendikan yang ngono dhewe. Ngene iki sing darani wong ora duwe rasa rumangsa. Wong mbaya ngilingi. Ono aku ya kudu ana awakmu. Urip aku ya urip awakmu. Tanpa aku bengak-bengok sing kaya ngene awakmu sak keluargamu ya gak bakal nemu keenakan. yen aku wis kadung muring-muring tak puancal dadamu tak candak sikilmu tak sebetno kereta api sumil siramu sendani ini mangkok lah mesti awak mau nganggo gamelan jilat aduh kaya wong kenduren ini, ini ngomong gemeremeng kaya ngomong kaya sego kate diangkat karo pengen nenggo nak wis tak anu tak sendoni iku ku angkatan jilat juli tabun bareng wis aku gak apa-apa pokoke sing ngerempek ya ngerti ya pecut ceplakno barang kebacut tidak kabur kabur kabur kuyar kuyar eh, yuk eh. wes kukuten ya eh, kukuten ayo saya tulis kalau si karwi siapa nang jawab yo pasire mbak mosok Maksudnya tabuh bareng ku sing ana iramane gak gemberas gak kaya ya gapa perampok wong sing api apa apa to jeplak no cita, kabat yo tidak ngono po alangkah <laughs> pikiran kowe muni ngapane lo? barang kok bajak. Hmm. Apa sih jula-juli ya gentenan? Jeno kalau jula-juli ya kok pangan kan lo? Gentenan ya tapi ya nge ngepek selai dikit. Oh. Ayo, para jang. Ayo, para jang. Oh, no ngarep lo? Gak oleh ngarep lo. Buri. Iya. Buri nek disawet. cilik. Cilik cilik. Ayo. Ayo. Ayo. Lah gak tau adus. Kumbang tak lambene iku. Parian boleh Tapi aja cocokno jadi tumpuk ae. Yo acok ngono lho, jadi ang. Ora oleh. Ora oleh acok. Ah, Bisa. ya. Ya wis, ayo. Terus sampai di mana? Joko katoke bedhak. Wis, santeno santeno santeno. Ala apa tamu santen kan di ngono kanca-kanca lah gak pantes kan iki. Rupane ne bedhak apaan Wis ngamet. Wis sing jarane jula-juli murah, duparit. kuwi landhep iso. Ngono, landhep apa? Apane sing catur iki. Oh, parian no mburi ya gak karo-karuan. Iku lek apa eh, mung ditekakno wong nang Cekoslowakia ya apa iki? Sormane wong luar negeri masuk ngerti jurak Julia lho. Masih kon Masih wong kono kepindho kesenyane wong kene ta wong kono ya ono yogane. Yogane lho sapa? Ya ono sing kursus rono. Ono kebangetan wong yoga kok sampe tekan luar negeri. Lho, apa eleke? Ya ana apike ya. Ya iyo. Eh apa eleke? Ya gak ana eleke lho. Kesine ana awak dhewe lek iso. Ya iso iya pancene. Dikirim lho nusa kambange. <laughs> Ora apa penon nusa kambange iku. Mbok menawa anu menghibur, wong hiburan itu di dalan nang ndae iso. Iso ya? Iso nang Suriname. Iso. Suriname iso. Iso. Australia, Australia, Hungaria, Cekoslowakia, Sadaria, Sadaria. Ya. Tung pengkolnya. <laughs> kok mawur. Sampai pernah aku lapo sih. Apa iki Kok bengak-bengok ya mbok mikir. Soale ngene kaya aku iki lah, ya apa maneh ya wong jenenge aku iki wong wedok ya. Heeh. Hmm. Dadi lha rumangsa kono omah pikirku susah. Lah tapi apa maneh wong kadhaku koyo ngene lho mbok menawa ana dalan aku kek ana dalan nyambut gawe. Wis tak etok to, dalan sak meni jembare. Iki njaluk golong ping pira? Eh nang mburi iki. <laughs> Lah paku mbon-mbonmu. Maksude dalan iki gak dalan sing padang ngene. Oh, anu penggawean ta? Lah koyo ngono iku. Wis nyambut gawe ta? Nyambut gawe lho wis biyen nang pabrik kaos. Awak dhewe yo Nah, pabrik kaos ngentit. <laughs> Enggak ngentit ini kecangkin. <laughs> Benar iku. Ayo apa nyambut apa maneh. Aku wis ngalami, aku wis ndelok teko cedak menyen ya percaya sebagai wong wedokan iku anu wedokan. Wedokan lak sing durung resmi. Sing wis resmi wis diwedokno. Sebagai wong wedok. Sebagai wong wedok. Aku mah ngomong arep oleh kok jare pene iku ngentit-ngentit itu enggak. Cuma iki guyon ya. Oh, gak apa-apa ngentit temen yo gak ero. Iku lak per. <laughs> iku lak persen ta. Ya sampe tare wangi lho aku dodol bakpo bareng. <laughs> Bakwan, bakwan Pak Wan wis tau. Pak Wan wis. Iku nek aku juga pantes lho dodol bakwan Lho enak dodol bakwan, Wan gelem mudlon. Apa? Bapak itu dodol Pak bakwan Pak Wan yo. Mm -hmm. Bakso. bakso. Lanu esuk sawan bakwan, Wan, sore bakso. Rono. bengi kok dikeki Pak Prauto. Panganan dhewe kan ya. Kalau nek awakmu mbok menung ngincipi bapakku ya oleh. Yo mas. lah. Dodol. Ayo mbok diteri apa oleh nganggur, rung jeneng kanca. Langsung enak omah. Oleh bapakku. Digoreng ta? Enggak. Dikum. Kabeh macam-macam ya ana sing digoreng, ana sing iku lho sing dikukus yo lho. Mau oh. isine macem macam ana kacang ijone ana, ana daginge ana. Aku lek isi daging kacang ijo biasa, aku pengin bakpo sing isi peloran. Jane tak gaekno isi granat ya. <laughs> Omonganmu lho. Kak, yo gendenan tak nurono, bojoku yo marung kok. Saiki sego wis. Ngarepe pabrik wis dino entek 3 pintal. Waduh, adange tok iku. Sego tok. Sego tok iku. Iya murah kerupuk-kerupuk orang tem nah. tembayak gedek. Dan ini selipis. Iya ngomong kamu. Kerawon kerawon paku. Onde onde ku selawis sandasi maling ke sini. Percaya. Sandasi maling ke sini. Ya ku nak mangan ya apa. Ya biasa. Mulai nih Rono dah. Kalau penojaan, kau usah bayar kak, kau usah. Aku tuh menghormati konco, cuma ya cuman nemen-nemen ya mek situ. Jadi tak suku situ, yo pangan sak bolo. Lah agak-agak yo dengkler rek. Kon iki yo apa sing barang durung dipangan kok undat-undat. Uang iki aja kaya ngono. Nek anjen awakmu iso oleh dalan sing gampang, gampang. Bu. Kepeduk kancaku aku semen karo Sapawi. Sapawi. Sapawi ngrembug. Sapari. Apaan kok Sapawi? Yo, lho. Halo. Oh. Wah, jenengmu dhewe. Apa? Halo <laughs> kalu bebas. Oh, Tangga kalu lo. Ambek siapa kan? Ya ambek iki ambek kalu. Mariam, Mariam. Waduh ya, kon niku sing mesti sing digandeng apa? Apa? Kadang-kadang Kartolo wingi gandeng Dino. <laughs> Terus jek rebo kok gandeng wong grip. Jan ora kagak menyen kancane akeh. Gak apa-apa lanang wedok wong jeneng kanca ya. Heeh. Wah, iki lho, Kelambine dicap bajul. Lah iya ya oper wong wedok gawe kaos tok ngene. Sing iki gegere sing ndi sing? Lho, apane? Kok gegere padha kecengen. Lho, iki isane kaya wong ya dijungkir. Kita <laughs> aja dijungkir ra sendekno. Ngamure kon wong wedok kok jungkir ndane melungsing ngono. Iri, oleh mu ngenyek. Masih lemu nih komes iki. Oh. Oh, iki sing celek-celek tante-tante iki iki karena jare ono sing aran tante sun oh. sing mariam jenenge kaki tapi ijo jenenge sing asli wono masuk mariam iki opo ngademan ngademan Bosok mau apa nih kan nih? Kan ada. Bosok bang keker. Nah kan pun? Bosok belum bingung bolu. Ini <laughs> loh. aku metu iki kon mangan mbek Maryam iki ya sedikit banyak iku jange tak hormati. Kau nak menghormati aku kena hmm. soalnya aku ya banyak ni arang-arang kading ya mangan ya enggak. Kalau i Mariami kau cakap dihormati. Kon izin kon. Kau cakap dikebiau ya macam macam banyak ada kebiau ya kebian pacul. Wah. oh, jauh ya aku paling bahasa nulu. Oh, oh jadi pada no. Dia pacul kalau maling garap sawah lah nulu. montori. Eh? Don montori. Loh, ndek motor kan? Papat. Motor dhewe. Bane gak ono. Loh, <laughs> motormu dhewe ta? Iya. Kok menawa kreditan durung putus. Oh, nemen wis gak putus. <laughs> Tapi ngurmati kanca gak didelok teko barang ya? Iya. Bukan kanggo anu. Sapa ngerti? Gak motor gak nyekel duit sapa ngerti? Gak tahu nyekel duit. Lah iki apa? Wong lanu njaluk duit bensin nang omah. Iya. <laughs> Kadang iso dhewe. Arek <laughs> mangerek nang restoran iki. Iki enak iki. Iya. Saiki milih restoran ndek sing paling bersih. Padang si Padang. Padang. Heeh. Agak bersih. Engko Padang. <laughs> Mejane yo bersih. Lho. maksudnya bersih iku eh, sing dodol iku rajin ngono hmm. lho. Masih kok rajin ya ayu-ayu ya bersih, oh. kadek ya enak-enak masakan. Enak-enak ya. Wis hmm. iki mlebu restoran nang dulu ya. Oh, hmm. restoran ya? Iya, ya durung mlebu delok kalau kalau ono hmm. tabel kalau. Hmm. Oh iya iya hmm, Apa iki? Jagalah kesopanan. Hmm, lah iko. Iya. Masih sing mbeke kula jagalah kebersihan. Hmm. Lho iya. Lah iku ndhuwur Apa? Jangan pencilaan. <laughs> Wisik ta jangan pencilakan iku bumbune apa? Lah wong kate mangan mbok moro mlebu brusuk. Mangan petuk sego nang diuntel-untel ku nak. Lah siji ayam, apa panung mangan nek kesopanan sing ngono. Lah wong iku asal Jawa Timur iku nek mlebu sopan ku sangat dadi murahan. Iya iya. Terus Waduh delok lho. Apa iki piringe bersih-bersih putih-putih ne? Waduh iya ya. Tuan tahi. Waduh. karbune lho. Hmm. Gilap. Gilap. Delok niku lho. Apa? Bunjer-bunjer. Apa? Ndase wasu. <laughs> Lah sing njogo iku. Kebanget mangan mbok ya wis moro mlebu rek mangan ngunae lho mbok ya wis. Ayo mangan bareng ngunae. Enggak apa-apa sih mangan kok. Hmm. Waduh rek, oh. ndange susu kok lumantek-mentek e. Iku ya iku ten rete. sing iku tomat. Wah, apa ngapa ni? Munyu munyu mm-hmm. ni lah. Berulat. Cik cik lu kalau enak rek. Apa? Jeruk kikir. <laughs> Ayo. Kenang pelikat lambemu ya. Iki mangan rek mangan. Mangan mangan ni sama. Ya saya kau mangan sego polo. Aku sego gule. Oh aku ya gule. Lawakmu yang. Wis sego pen-penan rek mangan. Pen-penan. Enak gak digoreng wis dipe sengenge ngene karak. Mangan aluri, mbak ya wis mangan kene bae. wong iku gak seneng gule sapa ngerti, bae seneng sop. Wah, yang sop enak lho. Oh, sop, yang sop itu sop kabeh. Sop buntut Iya, buntut apa? Buntut jaran. <laughs> ya buntut sapi lho, sop buntut iki lori, mbak wis ayo nanti pangan. Lah, sop ya. Mm -hmm. Saiki ngombe. seneng kamu ngombe apa? Ngombe susu. Oh, aku ya susu. Lah kon. banyu aki mari. Mm-hmm. Ah ngomong banyu aki. Susu. susu. Oh, susu. Susu nek kabeh ta. Susu apa? Gajah. Eh, itu kan susu nek gajah kok dhewe Apa wis tak ana susu. <laughs> Wis mau pedhi. Apa mikir kaos kaki kan. apa? Kira-kira entek pirang bang lah? Oh, mangan terus gedang terus ngombe pira? Lek eh, 15.000 ya entek. Oh, 15.000. Soale restoran iki dikar warung biasa. Cak ya, wis ada kuatir. Iya, 15.000. Iya. 15.000 kabeh wong Iya. Sik, selang ono dhuwit dhisik. <laughs> Apa mu durung tau dikaplok ki Jepang yon. Kon omong amuwon ning traktir aku ta yo apa kon? Lho, ngene lho. Sajane iki mang aku yo tok mancing-mancing tok rek. Sajane iki mang aku petuk kon ning mang yo. Saya ingin ada kebutuhan ya, Pak. Kon lek mancing, ojo mancing iwak putuk ri. Bawa. sesegoro wake kapale ngono lho hmm, terus sampe mari situ kan wong situ sesegoro kuwi jembar ta Maryam ke kapale Tuh tangan kapal kok ini lho Wih ke bian ini Tangan nge botok bareng hari Kati gak ngapal ya apa Wih jenis anak kono iske suwe <laughs> Iya. Lah ana pesenan boto sak lekso ya ditandangi Jeno Mojosari. Oh, Tapi yo nyambi gawe kono eleke. Tapi ae oh. kok gak nyalahi ta, gak nyalahi hukum macem-macem. Terus rabi ya kaya. Wis kebian iki. Yo rondos kurang tahun ini. Kayak berapa wong loro mari lo? Oh, ngono. Boleh tanggamu gawe wong enem ya kene. Kok jenemene lho. Kono jek anu iki lak wis dibojo, cuma sepiro bojone? Nih, Lho, ndi Loh, Lho, sawakmu lho gak sepiro bojone, cuma yo oh. gak pati kenal aku, gak sepiro kenal wit. Hmm. Tahu nek mau sekati mule aku mau. Bojoku mau wayahe sarapan. Lah aku gak mule ya opo iki? Sopo sing dipangan? Lah wong biasane ana aku ya ana sing dipangan nek ana sapa sing dipangan. Pokoke <laughs> yo pak. Lah peno gak ana sing ngeduk mangan sapa? Lah ya sing masakno sapa? Biasane esuke ora ngorong dheweke. Panganane ku sore kecoak. Aku gak tumen iki bojo niku nangi e, turu sak tempat tempat tidur dinten wong lur gak tumen. Iya. Ya e, turune kok ngono. Apa? <laughs> Apa kok sing singkuran ayo ya enggak? Enggak apa-apa. gak ngono nang kaya ngono wong lanang <laughs> kena diatur ngono tak singkur jare kok masangi ngono ngono wis gak enak to wis rek panjene cici wong nek durung dadi bojo panjen kesnane nemene dadi bojo kaya dulur lho dulur opo singkur-singkuran tapi kan kawin iku sendiri anak ya aku duwe piro biyen yo Bian papat. Iya, dari lima. mati siji. Oh lara. Gak tak icai. Pengamu. <laughs> Saiki mbobot maneh, lemu lho. Gak mbobot iki. Beri-beri basah. <laughs> Wis mulya kok dia. Arep apa ya? Ya wis iki kok mampir. Wis duwe ta, kan? Wis duwe ta. Wis aku gak ndol truk kae dadi. Arek iku bojone ganda ganti air. gak mesti. Wanyane wong blater. Iya kata kadang nek wis kantean wong lanang ya wis gak peduli. Lantai belantik <laughs> terjang. Kak manyane ndek iku mbuh ya apa? Aku tak muli sik ya. Lha Kembang sentul penuh ngalor aku sing ngalor. Oh ndak. Lho kuwi apa sih kembang sentul kon ngalor-ngalor. Ya padha ngalor bar. Oh gitu lah ngalor. Mau ngalor ae. Bar gak? Ayo. Iya Ayo. biasa ya apa sih? Padha ngawa-ngawa adat. Yo gak ada ngono ya Dik, ngono ae poko, oh, arek kompliti. Lho, kan kita seluk Dik to jenengmu kata tak kadetno kok jare awak dhewe iki. Sang ngetok-ngetok nang mbak Jaya. Sang ngetok nang rabi koni. Yo. Yo apa sih karepe? Sampe iki lho ngejak rundingan, rundingan opo? Aku iki males ya sampe ngejak rundingan. soalnya rundingan sampean itu mesti merugikan waduh kalau tak ada rundingan itu tau tekor wira kan bukti ini sampean yang tidak rundingan mesti ngejak dodolan nah. terus ya apa di rumah tangga nih dodolan terus saya Lho, loh uang itu ya ada kurangnya ya ada lebih nih gak soalnya tak kok dodol-dodol bekakas sama ngonung enggak sama kalau ini tak jauh omong ngomong omong sing enak nih loh Ya iya terus ya apa maneh nyambut gawe apa? Sampe niku BE anu gak jodoh BE cak dagang. Bakarmu cak pegatan lho. apa sih? Wah, jodoh gak jodoh bareng kok kasep, kok tangi lamun. Lho, gak jodoh itu yang berjaya ini aku lho, gak pernah jodoh sampai aku. Oleh gak jodoh itu bener ya, aku yang berjaya ikan, aku nak omali ane berayat. Isuk berayat, sore berayat, jam telur. esuk brai malah aku utangi girap-girap ndelok kok. Angel lah nyen sampean iku ngrepoti. Engko kok brai. Brai yo nek waktune ngelencer. Lah ngajeni wong lanang sing dhek tek waktu ana tamu. Rapat. Iku brai kene kok niku ngawur, jange masak brai. Iku brai ini sapa? Coba. Ya bojone. Lah mung aku oh. brai ini wong kampung. Masa kon brai ini dina ping 7 ngono dadane aku lak wis tuwa ta. Ambek ngono-ngono tak jare lak wis pensiun. Sampeyan iku nyakoni lak wis tuwa. Lah ambek ngono-ngono iku pensiun tak jane. Oh, sampeyan iku enggak enggak diomong no. Wong iki ya. Nyuguhi mangan wong lanang sing enak. Mending aja ngono carane, Dik. Oh, beli iwak apa? Ora tak pesen iki ini. Dik, aku kepingin iwak yuyu dibumbu rujak. Apa oh dipake? Eh. Mene-mene ku yo. Yo le yo, tapi caramu masak keliru. Mene ku yuyu niku digodhog dhisik. Nek wis mateng terus kok nggae bumbu rujak. Terus yuyu tak cowek dipenyet karo bumbu rujak ngono lho. Tak aku masak iki apa? Kon keliru ngono lho. Piro apane? Kon nggae bumbu rujak dhisik. Yuyu tanpa kon godhog yuyu urip pancen lu cowek. Sambal rujak kon popokno yuyu. Malah aku mangan sego tak poluk yuyune nglencer. Yuyune berantang. Ya apa tak kowe tak tutuli sampe toko perapatan ngono ya. Perapatan dhewe. Sing gak iso aku sampean. Lah aku ngeting yuyu yo prasamu iki beringsa ngono ta. Lah iya anak yuyune berantang ya tetep ana berantang. Heeh, ah, aku ibu asin mek sampe kon sakjane aku biyen gak ngira kon. Lho ngono iku, ngono iku, ndak tundat. Ngerah mbokmu. <laughs> mbak kolak oh, lah kon gak banter-banter menyanmu ngono gak ngira aku kon miliki ketemu pirang perkara aku nduk kono sampean iku nah nyatane aja ngono ta wis dadi gedung di pemburi kon dicoba sih biyen aku gak oleh kono gelem ora binyanya Cina wis ngomong iyo aku bareng Eh, uh, aku dirabi Cina mo, dirabi Nyonya Londo mo cekuwi untung oleh Trepeng ini. Atase wong lanang gak nyukupi ngene wong wedok. Eh, kalau jangan gak nyukupi lho. Buktine, nyukupi apa ayo? Bapak kon kurang seminggu tak belanjani 1500. Pikiran 1500 sak minggu cukup apa ta? Ah, yang ngirit sih karane. Tadi huh? bojone kurang kurang tahun kelambi yo sik pancet kotak-kotak. Waduh. Waduh. <laughs> Sampai ngelebih aku. Kau iso pancet ya, kau gak tak ganti, tak coba. Kau dorong oleh aku, biar iku kelambimu piro, kelambimu piro. Kelambiku, ya rolas. Hmm, cewekmu piro? Cewekku? Iya. Pitu. Baru saya ini bojo oleh aku? Ya melorot. Kari piro? Telu. Loh, lalu saya untungan. Ngono, tak. Masih aku kalung gelang ya, tukangnya orang tua aku. Waduh, kau untung-untungan lho, oleh orang lanang tukang koyang ini, temen. <laughs> Sama ini kayaknya remak kok aja nih. Lha iki lak sing lanang remek ya apa sih kan? Lagi wong lanang. Remek iki apane? Coba sing apane? Ya pikirane. Mbok anu nalar-nalar golek gawean ya apa carane? Kula-kulaan ta. Wong iki kok ngoyo-ngoyo, rezeki iki nek digoleki rezeki kadang-kadang melayu. Wong iki sangkur meneng ngene priyatin, mangan sak mangan meneng. Sing terang dina. Terang dina kon gak mangan. Hah? Terang dina kon gak mangan. Nah, itu kan dhewe. Ono sak ana bulane durung lha iki durung iki jangkep lho dhisik sik ah ya sik kok brengkes repot iki kok ngene Wali repot. Mbok nek kanca hubungan iso dagang apa? Dagang ngopo gak pital gak duwe. Kon ditangi bondo ya gak kon ditangi aku. Kok iso utang aku lah kok ndi? Lah caramu iso gak iso takon becak-becak ngono. Tapi dhewe ae wong ya apa ngene. Ya kencang dik, dik kok dijagani wong lanang ae, dan wong lanang gak dikoyo ngene iki lho. Kita ada iki apa? Eh? Ya iya, ngene lho carane. Sampeyan yo kliru tidak hubungan ya. Pokoknya dagangan, kulak-kulak oh. barang berangkang. Oh. Uh. Jo, sapi. sapi. Lah apa sampean ngusungi wong lumpuh? Lah iso mlaku dianggap brangkang diusung rene. Lah lha sesuk. Tambah beban. Kudu sik ta, ah, barang brangkang. Wong lumpuh katanya kan brangkang sesuk lak iso ngadeg ta. Iya arek cilik, ana wis gerang ya sa iso. Nah, timbangane kok tak kuwon kula polo gemantung kaya ngawur ae. Apa? Oh, polo gemantung ku dia ya pencit. Iya. Lah aku kula apa? Halo. Ya? Iku duku kon ngga. Kula apa aku? Kula wong kendat. Kulo wala ugi abi rapi coba. Oh, ngene. Kon niku ra bolak iki gedungmu apa sih kon dhewe asal wong desa ta? Awakmu kuru rambutmu arang gelung sampe sak kecebut. Saiki kekuton ta. Wah, aku angker kanker glukur andil. Kok iso kaya ngono iki? Eh, kon dadi bejaku biyen nyambut gawe apa macul? Barang saiki kon lagi bojo aku tumen kon tak pacul-pacul no. Lah lah tak kok dipacul-pacul no. Lah ya tumen nah. Lah sampean kok nek gelem kono. <laughs> Kok gelem lek gelem kono iku. Wong gak perlu kayak geger, wong gak geger iku ada rezekine. Wis oh, ngerti ngono kok ngajak rame dindino, aku ngono gak seneng rame. Hmm, geger, kan rame tapi geger. Yo enggak sih. Ya usah. Lah kok yo usah kurang-kurang cok rentaku kon niku. Aku tak sing babu. kon babu. Lah aku ngomong anakmu ngono ta. Lah iya nek ora tak lemu ya. Kalau aku iki bojomu tak kacung-kacungmu coba. Makel aku mosok kok atas sing ngoni wong situ ae gak eh, iso. Eh, selakmu kari ya selakmu. Takon maneh juara kami telu kok. Lah telu iku yo alah. Sekolah no maneh. Ojo rambut akeh-akeh kan sekolah no yo. Ya. Dekos. <laughs> Betul sampeyan iki betul. Disuntik lho. gandeng nama ya. Nanti. Ya sak golek usaha nang kanca-kanca kono lho, mbok menawa nek kanca ku pandangan sing apik terus dijak. Membawa hasil lak kok nak sing untung ta. Ya syukuran nek gelem ngono. Gale kon njaluk rambutmu dikril. Eblas, mangane areng-areng ati ngkrilno rambut. Lho, kan aku pengin ayu maneh, bae ayu mung pengin tumpuk-tumpuk. Wis gak, wis gak brai, sing penting iku cukup mangan. Belangmu tretes ya, Jo. Tretes endi? Belang tretes ya. ternyata sih gitu ta itu nih iya gitu lupa ya kok bisa ngomong bilang ternyata ternyata apa oh banyak panjang niku tadi kan gak kira normal ya oleh dhewe lagi cak iya iya sawakno ya kamu tuh metu Apa ana metu? Oh, kok tak pasang penteng ngono lho. Tak kaya yang lanang ngono. Lah hilang ya apa, iya lah yang nyamta gawe tak dongana lek kaya. Dongana rezeki. Iya. wis leren gula dili. Yo pre nyambut gawe pirang jam Lho, ana sing gledak kuwi Wah, wah rusak iki. Kepethuk wong remek tok iki. Yo pre nyambut gawe wis gak ngreken. Sing penting awake dhewe ngapalno sembarang nyambut gawe diapalno dhisik. Wong maju lek gak diapalno yo sikil yo kepacil. Nyambut gawe reng-reng lek gak diapalno lek keliru yo dilokno karo wong. Niki anake goleki arek-arek. Dadi petuk iki maneh. Kita, konco liyan iki gak Kok mulai? Pancen wek wong papat iki. Apa rek? Mosok set A sampe B Aduh, repot jadi ngono kan bolo kok bersulo. Tidak <laughs> sithik nang pokoke maler aku mang aku liwat iringamu iya nguk tak tarungono lho jabane gedhe tak kon geger mbek bojomu sok gegeran lho wong lanang geger wong wedok iku gak elok sing gegeran sapa lho mas wong wedok nenteng-nenteng wis anggapen sepi ae wis kon turu wae gole sego mateng mangan ngono lho wis turu oh, wae tadi oh, mangan turu mangan turu iya ya mbok lho ama gak geger lha apa ya yes, setengah penggerengan lah hmm. kan ini kucing lah penggerengan barangnya <laughs> Pambale musim-musim aku. Mbok ya dirunding cara sing enak. Ya apa enak rumah tangga. Kelemahan itu apa? Hmm. Apa persoalan itu dari ini? Diteliti apa dari itu? Dan satu kertaan itu dari orang-orang geger-geger seperti kamu itu. Bahasa Indonesia itu lah kabotan bisa sih lah. Saya ngomong cowok, bahasa Indonesia. Adidas. Kok singkrak kan gak? Adidas adidas. Oh, mari tak tak broto iki. Mari tak pandi giling iki 500 iki. Lah, ya apa? Pasaramu sak menanjak. Lho iya. Eh, mumpung ini... Broto njaluk tolong swidak wis. <laughs> Sampe nyanyi teng sekapan. Ndara ndara aku. Tapi gak apa iku dulur tau nulung aku kawinku biyen yo nanggap tak broto iki. Oh, Ma malake lakone wong oh, nang apa yang sih? Hmm. Rabine ulur sing genit. Tadi oleh ular kilan. Lho, apa? Wah, kuwi bodho kok uang kuwi. Ngene lho. Lah kok kepin uang, lah apa uang kari loro iki? Kelem entak oh, kae. Uang muka dasto. Lah mau dudu nawang. Kon apa? Sambat nang aku, aku dhewe untuk kula ora gak sambat dadakno. Wis ngene lho. Saiki mlaku-mlaku bae kepethuk kanca aku. Sok menawa ya sapa ro? Iki lak dino apa? dino apa? Ah, iki iki. Kok mesti muteri dina iki wong bendina diputer. Iya, gak mesti iki dalu ya. Kok mesti lek kan diputer dene kak, anu ya didoleh ceran nang ngono. Ya wis mlaku-mlaku lah. Wis, pamane mlaku-mlaku. Ono hmm. rezeki awak nyandung dompet to pamane. Iya. Bareng tak delok dompete iki mlaku. Kon tak separo, kon tuku nang aku selawe ya. Durung-durung nyate ae. Ono dhuwit 100.000. Eh, tak gawe dagang kae. Dise tamasya wong apes iki lho. Duwe sapa ilang 100.000 to. Lah sapa ngerti? Wong lak ana lalinya. Wong blae teko lali. Nemu duwe 100.000 tak ge dagang. Lah digemangan to entek. Wong saiki ku primpen-primpen nek duwe. Kan wong wedok ah. Iya, bojoku nek duwe 10 tuwale nek kondisi sampe metenteng kan. Mangane bojomu mlegi. Iki pamane pedagang gede duit sate ya duduk apa rutuh. Ah. Nemu duit satu sewu. Nemu. Wah, aku tak dikulaan. Iki dibagi tak kon hmm. ijen aku. Ah, ya kon jaluk ah. Lho, kon iki jagakno mbek golek. Mun sing kono wong sak delan niku kelangan dompet loro. Ya situ. Lah iya. Mulane. <laughs> Mulane sing jagakno lek aku nemu dompet kon iki ya uri-uri ndo lara-laran. lara laran be ono. Iya. Berasa aku iki wong dolanan wong lele. <laughs> Ya lek 50.000. Lah ya parut dah. Pakai 50.000. 50.000. Kok ge gulaan lho iya. Gula apa? Eh sing ini lah iki lah. Gulaan kanggo kebutuhan masyarakat. Iya. Cilik, mm -hmm. ya tengok Iya. Wong cilik lah, wong dempir lah pokoknya. Ya segala kan wong cerut putih bae. Ya lek nang lentrik kon. Tri apa? Tak gulakno iwak asin. Oh, jadi mangan iku elek-elek pokok pare. Lah, ya tahan lama ya. Iya. Tapi gak payu seminggu, rong minggu. Kak Payu Duyai. Susu Payu. Iki lho Payu. Iya, Kak Payu Duyai, Kak Payu Duyai sing dadi gudang Duyai. Wah, ana apike dari aku gak kula. Iwa. Terus ana apa? Tak cocokno kadangnya iki lak pari-pari lak ana sing dikek racun tapi tikus gak mati ya. Iya. Tak kulakno kucing. Duit saya ketemu tak kulakno kucing kabeh. Kulakno kucing. Kucing. Kon dadi lu sawah. Ya wis, tak dono wong sing rumah-rumah sawah iku. Ya bahaya kulakno kucing bahaya. Lah apa? niku karo kaya pemberana somo ah iya kagak nek iya hmm. iku nek sawah dijemper sampe obat tikus iya terus tikus dipangan kucing mu kan gak bunuh diri lho pokoke tak dol wis duduk hakku ah tak oh. dol nang wong-wong iku oh tapi yo aku kesenae lho apa kan di kucing niku hmm. cancangen ojo kanculno lho kucing gak kangen dicancang lak kuru lah kalau bati ya tak umbar lho kuru kuru ku ora samu lho Lah ya rusak. Tidak khawatir iki mbok menawa kok mangan iwak asinku. Lho, aku lak rugi ta. Lah kon mesti dipangan kucingku iwak asinmu yo gede kok ono mamu. Lho, serapet, serapet. Iya. Tapi nek njopo? Heeh. Mm -mm. sinar matahari. Lho, lak tambah ambune dadi wong kak dunyo lak lho. Lho kak ro lak lah kucing gak sakanane ono bandeng mangan bandeng ono iwak kotok pangan lak kotok. Kontol ning lho lho. Ya kucingmu sampe melaran om gonku mangan iwak asin ku gedene sak cuwil. Oh, kae sing konco. Lah apa kok tak pateni? Kucing kok pateni? Iya. Iki kucing dagangan lho, Ri. Lho gak merdul. Lho gak merdul apa kan? Dia sembrono kucing dagangan lho. Dadi kok ngrugekno wong liya kan? Lah mangan iwak asin iki. Kok lek sampe kok gebuk kucingku. Hmm. Gak terima aku. Kok gak terima? Lho gak terima. Lho kan karepmu. Ayo tak repotno kon. Ayo lapor. Apa oh, ini? Thank mikir sing salah iki pian paman. Umpama aku gak ngono to eling-eling wong paman iku minangka bapak. Lu bareng aku dioleh nama Mariam ini. Aku iki buruwe tah ya apa aku iki. Wong gak arep-arep koyo bojo ini. Ya apa wong aku bendino ditinggali ae. Sing masa aku, umbah-umbah aku. Ya, apa? Apa penuh jelas-jelas kono omah? Rasan-rasani wong wedok. Ya ngerti ya, saking apike kelakuanmu ya iki. Omonganmu kok malah antep ngene. Wis anu ta wis duwe cong-congan liya ya. Kok tak bacok kencetmu kok, Nduk. Kon gak ngerti perang-perang dina tak ancam kon iki. Oh, parek wong iki malah ganas. Karo wong wedok malah bacokan sajok mangan gangsir wingi mbok. Ya apa? Kok malah sadis perbuatanmu. arek udur tau pancal igane ku. Walah. Ngomong amun. Dadi mau dadi wong wedok dadi pancal-pancal amun ta. Saiki yo apa karepmu yo apa? Nek gak tak pancal dadi saduk-saduk aku kene. Sajake kaya wong lanang-lanang Mbok yo sing jelek nyabani omah. Wong aku iki bojomu aku kon tinggal masak aku. Marung ngono mbau-mbau aku. Mang sampe gak iso jangan aku nggae rempeyek, meyek-meyek dhewe. Ya kalau jangan terus tuku peting ya meeting-meeting dhewe. Gak duwe ndok-ndok dhewe ngono ya. Wong aja ngono. Wani awakmu kudu ngerti ya. Iya iya. Wong wedok berbuat sing bagaimana iki demi keluarga, gak kanggo demikian ya. keluarga. Enggak maksud kowe aku lunga, iya, tapi ngrumangsani wong lanang iki gerakane wis kurang sehat ya. Aku usaha Mas, menan. saya tak undang masak wis untung awakmu. Wis, marono. Iya, kan usahamu usaha apa sih? Saiki yo. Iya, iya. Kurangan nopo beras aku sing usaha. Iya. Sampai tadi iki awakmu wis gak nyambut gawe perang tahun. Iya, iya. Sawah sing kerjani yo aku, nggaru nyingkal yo aku. Seneng anak wong wedok ku nyingkal. Mungkin awang lanang nyingkal. Terus awakmu kepingin tak singkal. Suwe-suwe aku dadak wedi ndelok kono ya. Nyandang manggomo sak pokro apa kate tangga kono ana sing latihan ketoprakan. Mulane ta sing delok mulih nang kampung. Apa? Oh? Ya apa meneh lak jange pilihan lurah. Nek kene lak gak ono lurahe sepi. Lah penduduk kene jange nang ono pilihan. Aku macak kaya ngene umpama lho iki. Hmm. Aku ndek kene dipilih dadi penduduk umpama aku dadi lurah. Lah ya pantes. Lho, <laughs> ojo. Ojo ngayal. Lah gak elek iki wong menungsa duwe cita-cita. Nah cita-cita ku ya bagus, tapi ya delok kajakmu bendinane iku nek awakmu kok nandur kebaikan iya. untuk masyarakat kampung kene mm otomatis awakmu dipilih karo wong kampung belajar to sedikit demi sedikit yo lah yo aku ya ana untunge upamane awakmu dadi lurah ya mesti kan jelek bulurah lah iku kan api yo ini mbang awakmu dadi cari ya mesine kon diceluk burik ini <laughs> awakmu dadi sinder ya kon diceluk bunder ya bisa Wah, enak. Ya, enak lurah dadi burah mabiar ya <laughs> burah enak aku ya seneng nek anjene dicari iki ngene Umpama <coughs> nek aku saku dadi lurah duwe cita-cita sing sing luhur mm-hmm. Kepingin warga noribmu tak gek noma. Mm mm-hmm. Ya gak gede-gede dengan, tapi ya anak loteng. Hmm. Terus kon perhiasamu tak cukupi. Anak lotengnya aku ngerti, aku karmu diwe. Kesenangamu diwe. Apa? Nek layangan gak pelayon. Ah, apa? Kok gue jadi lurah kok layangan itu? Lah ana pantes ngono. <laughs> Wong jarane omahe lurah dadi ya cek disegani karo penduduk. Iya. Lah terus tenagamu itu tak hemat. Mm -mm. Tak suwargakno. terus tak golekno pembantu. Hmm. Maksudnya pembantu gak buruh ngono enggak. Apa? Ya ijinono rek, eling-eling wong lorone wong loro, saiki enak abu ah, ijinono rabi bayu. Heeh. Yeah. Awakmu durung tau tak geblek. Dua <laughs> germu. Kada rabi loro. Ah, ya apa? Tak wayu. Heeh. Hmm. Cintamu kali 50% Mas. Ya iso ngarani ngono? Iku nek rabi loro. Iya, iku nak rabi loro. Nek rabi papat. mantep wong wedok sitok nyelawian ngene. Iya. Seneng nek aku dadi mantep nyelawian. Wis gak setuju aku nek caramu kaya ngono. Lho, wong aku iki lurah lho ya. Aku nek wong dadi wong lanang lho. Hmm. Kon gak ngantuk sak karepmu. Eh, eh. nantang perkara. Lho, panjane aku ndalek wiwilan kok. Iya, iya. Yes, Lho temenan. Gak apa-apa, Dik. Lho, sajake. Lah aku tuh bojomu kon Dik-Dik, ya. Nang awakmu aku kate kok wayo. Lah nek gelem Ya akeh gak gelem itu. Nek gak gelem entuk nyingkir yo. Eh. Minggat to kok kene. Wong omah sak meneh gedhe niku gawe aku. Sopo? Iya. Iya bener gawe amu tapi sing ngetok pring aku ayo. Hei, <laughs> eh, minggat to. Lho. Minggat yo minggat. Iya. Pajake kaya lanang-lanang wedi. Lho temenan. Ajak apa kamu? Ajak gelut. Lho ayo padha lanange. ngomong Omong amu, monggo gelut aku ya kalah karo lenganmu. Wong emosi gak kena ngono, wong wedok juga sembarangan. Nah, wong mikir, wong perkara persoalan sepele wae ae gak Sepele gak sepele iku persoalan yang besar itu. Apa? Nyingkir yo. Nyingkir aku. Tak tutupane lawang wis. Tutupan. Gak usah balik nih ini. Enggak. Balik apa? Balik tak apa tutup lah dia buat ini. aku balik. Balik yo. Oh. Lu aku minggat. Lah oh, kok mumet ae kon niku? Lah kok penggak? Lah kok nyimut? ya kita nono ya. Oh delok kon wis belan nak ae. Eh. Ya sosno, aku tak mikir bae wong tua kok. Wong tua apa? Apa? Ya perahu rusak iku wong tuamu. Omong kamu. Ayo yo. Katon apa teh? Lah iki lho mesti. Anu, sampean jinten? Ya kula lurah mriki. Oh, Pak Lurah, nggih niku saya Pak nggih. Nggih. Niki kula kajengi lapor. Lapor? Nggih. Lapor. Nggih. Iki lak ngeten ah. Kula nemu duit saya ketewu. Tak pulau pangan biasa entek. Entek. Bilang lari ni. Bener. Pulau pulau kucing. Oh, diulur no. Gini gini. Pulau pulau kucing, pulau umbar. Tidak digepuk kali siapa hari. Lah rugi gula. Eh, iya apa? Ini dagangan ini. Sama ini tonggol balik perkorong di sama ini. Loh, sama lah buatan semara persoalannya. Lah nopo wenden kucing itu tonggol kok digebuk sama mate. Loh, ini anak itu tonggol ini tutup. Ini kan sebenernya, e, anak ini kalau gepuk, sebab kula niki tak dagangan iwak asin nah. Oh nggih. Lah kucinge kartolo niku mangan iwak asin. Lah nek kula niki barang dagangan dipangan kucing, napa nek kula mboten rugi ta? Oh sing salah sampeyan, Dik. Kan apa kok ngenten tangga, kula iwak asin, iwake dipepen nek latar. Kucing sampeyan sampe numbar. Lah karo sampeyan? Eh mbok yo ditaleni. Lah nek niku kula cang cangkuru, lak rugi kula. Wong kucing dagangan. Kula lemu sih. Lemu. Oh bener. bener kartolot ya anak kucingnya kucingnya kartolot itu ilmu saya itu dicangkang guru sambil guru ngilironi dagingnya kucinge Kartolo. Kene ta. Sing dipecol niku lambe sampe, tak kencet sampean. Sampeyan lurah kok miyar-miyur, mihak ngri kok mihak ngri iki saged mutusi napa mboten sampean iki. Dadi lurah kan ajine perkara wong loro to. Pun ngeten mawon kula putusane. Nggih, wong kula selaku enten elek-elekon di kampung mriki dipilih dadi kepala perampok. <laughs> kepala desa. Nggih, kula putusane. Dik tolong kucing sampean sing dipateni kali safari gede cilik kula cek semret. Kula lironi, Dik. sampeyan jupuk. Kan iki. Lah yen napa? Kucing digebuk. Hmm, nggih. Kucing. Kucing sampeyan. Kucing napa? Lho kucing napa mun pringat-pringis. Lah niku sak umpama tak buka. Sak umpama, sak kulak kucing. Mboten lupa niku, Pak. Wah, guyon. <laughs> Di safari? Nggih. Dadi kula menangani persoalan niki cek mesisan. Dadi iwak sampean pinten kilo? Nggih. Kulake wau pinten pintal? Mungkin kula timbangi. Den enten kecirangan niku kula torokane, Cek. Lho, iwak pundi? Iwak asin iki sampean piye, Pak? Iwak asin sing dipangan kucingnya Kartolo Umpah, umpah kok ini. Umpah, umpah. Umpah, kulak iwak aja terus dipangan kucingnya kartolo. Umpah, umpah. Pun, terang-terangan ya, sapari kali kartolo ini niat ngaco enten balik desa meri. Pun, ayo, eh, bujar rek, mulai. Tuh, tuh. Oh, Mau tembak, enten umpah nganggur. Nganggur. Ini ki nganggur ini terus. Lah terus karetmu ini gak apa, Bang Lur? Gak ada penduduk pengangguran, seneng ah. Ya gak seneng, gak jani. Tak nyambut jamri kemana? Kartolo, Mak. Nyambut gawe apa kok nek ngono? Heeh. Sae sene. Macul-macul lak saged yo. Masalah apa? Sawah. Lah bengkok sampean iki. Sawah iso apa? Sawah kanjaran. Kanjaran apa? Cari dadi lurah. Wong umpama dadi lurah aku iki.